12679-fatvo. Shahvatsiz mani kelishi. Savol: Ramazon kunduzida roza paytida ehtilom yoki masturbatsiyasiz mani suyuqligi kelishidan shikoyatim bor. Bu rozamga ta'sir qiladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Agar voqea siz aytgandek bo'lsa, Ramazon kunlarida sizda beixtiyor mani ajralishi rozangizga ta'sir qilmaydi. va uni qazo qilishingiz shart emas. Muvaffaqiyat Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oila a'zolari va sahobalariga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 278-bet. Allohu alam.